Koga Allah te bareke vetala uputi, nema toga ko će ga s toga puta skrenuti, a koga on te bareke vetala ostavi u zavodi, ti mimo njega nećeš naći nikoga da ga napravi put iz zemlje. Zatim najstraniji govori govor naših stvoritelja Allah te bareke vetala, najbolje je uputa Allahova poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari po vjeru su novotarije, svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda volio vatru. Poštovani džemate, salamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala, wa barakatuh. Ja sam htio Allahom te barku ta'ala pomoć da mi krenemo sa jednom knjigom i uz Allahu dobrotu i pomoć i dozvolu da završimo tu knjigu, a knjiga se zove Suština svjedočenja da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik, njegov poslanik. Knjiga je čisto akidetska knjiga Jer da mi nismo ovdje da bi nekog prozivali, da bi nekog ovo ili ono, nego da naučimo. I vidjet ćete, išala u tela kad prođemo ovu knjigu. Onda će puno jasnije stvari biti, ja neću reći da, da nisu nam nisad jasne, ali će stvari puno biti jasnije. Da ćete tvoj terhi, i ovo sad što sad govorimo, samo je jedan kratak uvod u, u ovu knjigu, koju možda nećemo početi na čas. Ali moramo dati jedan uvod o stanju kojem smo sad, zašto ćemo ovu knjigu čitati, zašto ćemo ih tumačiti? Zato što čovjeku prvo, prvo, da bi znao zašto klanja, mora znati kome klanja. Kome se robuje? Da je u svomu din, a to su temelji vjeri, kod sebe na svijesti. Kad klanjaš, da znaš kome klanjaš. I, jer kad čovjek A sad je Allah, apostolika, sallallahu alaihi sallam, oni braćo moja, kod njih nije bilo šutnje rasprave. Nije bilo raspravljeno. Znate zbog čega? Upravo što su oni odgojeni od strane Allahu poslanika, sallallahu alaihi sallam, na čemu? Na osuru dinu, na zdravom temelju. Kad kažeš, a šta je osuru din? Vjerovanje u Allaha, u meleke, u poslanike, u sudnji dan, u knjige, i kadar, I to je Rasulu din, osnova akide ali sunata od džemata. I kad ovo, i kad ovo čovjek svali, da kažem svali, kad ovo shvati dobro, onda sve što ti bude dolazilo sa strane, bit će ti smiješno. Šta hoću da kažem? Čovjek, kad upozna svog gospodara i kad upozna akidu, la ilaha ila la, la, Muhammed Rasulullah, onda sve što ti dođe, bit će ti šta? odma iz tog momenta prepoznatljivo da li je to badili ili mi. Sada te vraćam. Zato se vraćamo na prvog generaciju muslimana. Oni su ovaj, ovu ljubav prema dobru i mržu prema zlu, Nima nisu trebali, nije im trebalo govoriti ovog mrzi, ovog nemoj. Sa onim vidi, sa onim nemoj. Čega? Upravo zbog zdravog akideta, Jer su oni iskreno prišli u vojakini i šta god se nađe na putu, on zna na to rušek idu. Samo ga sklanja. I onda oni nisu uopšte, zato su reakcije ashaba Allahova poslanika, salalala, bile žestoke. Kad? Kad se darne poslanik salalala i sredo. Pa šta kaže onaj? Budi pravedan, Mohamede. To je prvi novotar u islamu. Zao se zu elahu vejtire. Pa šta rade sahabi? Ono vade srbi. <laughs> Svata se vraćaju. Odmah, zašto oni vade stađe? To nije grubost. Jer oni vade ono što štiti la ilaha la muhammed rasulullah. Ti si napao Allahovog poslanika. Ti kažeš njemu da je on nepravedan. Stani malo čovječe. Ko njega to, jer mi njega volimo i mi smo to upoznali. Ko njega to nema, ko tebe nešto nije uredio. I gledajte kako oni reaguju. Ide sad odmah. Allahov poslanik će da mu glavu sjeća. Odmah. Da to rešimo. Svatate, zbog čega? Zato što je njih odgojio Resul sallallahu alaihi veselem sa zdravim akidetom i kod njih kad je pitanju din i vjera, utipanje vjere tu nema razmišljanja. Tu nije bilo dvojbe. Zašto? Zato što je to zalikar kitabu na rebe fi. Ovo je knjiga u koju nema sunje i to je poznata stvar. To je poznata stvar kad čovjek skuta akidu da se ova vjera mora štititi, braniti i u nju pozivati. Svatate, a ne, učiš se u da se sakriš negdje. U nekakvom, ne znam, nijak je, podrumo, nije znači. Zato taj tebi, zato taj tebi, ako je ispravan, i ako je ispravan ovaj afide, ovaj od, iz, tvojeg, iz tvojih prsa mora proizvest šta rada islam. Jer je akida ili čuna sam rođevata. Taj akidet u sulu din To je dijelo srca. Znači, naš akidet je stvar srca. I oni, a šta, zašto srce? Zato što je srce komadant. Dobro slušajte što je govorio. Znači, u solubin i naš akidet je srca. Vjerovanje vola. Ruga tebi, rukama vjerovanje vola. Ne, to je stvar srca. U tvog jekina i objeđenja. Vjerovanje u poslanike, u meleke, u sudnji dan, u kader. To je stvar srca. E, sad idemo na manifestaciju. Sad, ako ovaj komadant, ako je shvatio ove stvari u svoju din, on naređuje kome? Svojoj vojsti da radi. A ovo potvrđuje hadis poslanika, sallallahu, ali je veselan. U dijelu, kaže, ima jedan komad, organ koji, ako je zdrav, zdravo je čitavo tijelo. Malo ću reći, u svoju din je stvar srca. Znači, teuhi, jasnida je ovde, E sad, ako je on zdrav, a poslanicu to im kaže, opisuje, ako je zdravo srce, ono naređuje. Kao pomadan tvoje vojsci. I zašto tvoje srce, ako je zdravo, zašto nije na naredilo rukama da uzimaju abdest? Zašto nije na naredilo glavi da pane na teždu? Zašto jeziku nije na naredilo da govori istinu? Zato što sa tim u turu dinu nešto nije u redu. Jer da si, da si zdravo prihvatio ono što gospodar naređuje, da si zdravo prihvatio taj akrider i taj vid i vjeru, nema to ko će te šta sto puta skrenuti. Jer ti to dobio milošću svoga gospodara, on te uputio da shvatiš tu akidu. A uputio te zato što si bio iskren, htio si to. Ti si dao sve do tebe i onda te gospodar upućuje. A kad ti nećeš, nećete ti gospodara puti. Za svoje stanje krivi sebe, a ne Allaha te barke i tala. Svatate? Zato je taj akide, akide osnova islama. Na nju se i na ovaj akide, kad je on zdrav, kad je zdrav taj din, kad si zdravo primati u vjeru, onda na nju ide šta šerijat. Znači, ovo je temelj Usulu din je temelja pideta. Kad je on stav u red, kad je sve tu stvarilo, onda je nemoguće da nećeš uvijek materiju praviti kuću dalje. Nećeš samo ostaviti temelj. Onda uvijek. Onda će ti svako reći, pa čovječe, praviš kuću. Uradio se danas, misliš ratno, ne reću. Meni je ovo dovoljno. Jel me razumijete, reće? Meni je dovoljno tebe. Onda će mu svako reći, ti, jel se praviš budala, ili si luk 100%. Uložio si pare, ulaži. A sam tebe šta? Lažiš. I on će se popetom da će kisni, kisni, kisni, vjetar će ga odneti. I nema o tom u sulu dina ništa. Nego u sulu din, taj akide sa tim vjerovanjem i imanom koji je neodvojili dio šta. Na njega ide sad šta? Šarijet. Na njemu idu šta? Manifestacije vanjskog dijela tvojih organa. Ruku, nogu, glave, jezika.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 Koga Allah te bareke ve ta'ala uputi, nema toga ko će ga s toga puta skrenuti, a koga on te bareke ve ta'ala ostavi u zavodi, ti mimo njega nećeš naći nikoga da ga napravi put iz zemlje. Zatim najispravniji govori govor naših stvoritelja Allah te bareke ve ta'ala, najbolja je uputa Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Najbolje stvari po vjeru su novotarije, svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda volio vatru. Poštovani džemate, salamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Ja sam htio Allahom te bar ta'ala pomoć da mi krenemo sa jednom knjigom i uz Allahu dobrotu i pomoć i dozvolu da završimo tu knjigu, a knjiga se zove Suština svjedočenja da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, njegov poslanik. Knjiga je čisto akidetska knjiga, Jer da mi nismo ovdje da bi nekog prozivali, da bi nekog ovo ili ono, nego da naučimo. I vidjet ćete, išala u tela kad prođemo ovu knjigu. Onda će puno jasnije stvari biti, ja neću reći da, da nisu nam nisad jasne, ali će stvari puno biti jasnije. Da ćete tvoj terhi, i ovo sad što sad govorimo, samo je jedan kratak uvod u, u ovu knjigu, koju možda nećemo početi na čas. Ali moramo dati jedan uvod o stanju kojem smo sad, zašto ćemo ovu knjigu čitat, zašto ćemo je tumačiti? Zato što čovjeku prvo, prvo, da bi znao zašto klanja, mora znati kome klanja. Kome se robuje? Da je u svomu din, a to su temelji vjeri, kod sebe da svijesti. Kad klanjaš, da znaš kome klanjaš. I jer kad čovjek, a sad je Allah, apostolika, sallallahu alaihi sallam, oni, vraćaju moja, kod njih nije bilo šuplje rasprave. Nije bilo rasprave, Znate zbog čega? Upravo što su oni odgojeni od strane Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, na čemu? Na osuru dinu, na zdravom temelju. Kad kažeš, a šta je osuru din? Vjerovanje u Allaha, u meleke, u poslanike, u sudnji dan, u knjige, u kader. I to je osuru din, osnova akide i sunata od džemata. I kad ovo, i kad ovo čovjek svari, da kažem svari, kad ovo shvati dobro, onda sve što ti bude dolazilo sa strane, bit će ti smiješno. Šta hoću da kažem? Čovjek, kad upozna svog gospodara i kad upozna akidu, la ilaha ila la muhammed rasulullah, onda sve što ti dođe, bit će ti šta? Odmah, iz tog momenta prepoznatljivo, da li je to babil ili nije. Svatate, braće. Zato se vraćamo na prvu generaciju muslimana. Oni su ovaj, ovu ljubav prema dobru i mržu prema zlu, njima nisu trebali, nije im trebalo govoriti ovog mrzi, ovog nemoj. Sa onim idi, sa onim nemoj. Čega? Upravo zbog dragog akideta. Jer su oni iskreno prišli u ovoj akidi i šta god se nađe na putu, on zna na to ruši akidu. Samo ga sklanja. I onda oni nisu uopšte, zato su reakcije ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi bile žestoke. Kad? Kad se darne poslanik sallallahu alaihi sallam. Pa šta kaže onaj? Budi pravedan, Mohamede. To je prvi novom taru islamu. Zao se zu elahu vejtire. Pa šta rade sahabi? Ono vadi srdu. <laughs> Svatate, vraću. Odmah, zašto oni vade srdu? To nije grubost. Jer oni vade ono što štiti la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Ti si napao Allahovog poslanika, ti kažeš njemu da je on nepravedan. Stani malo čovječe. Kod njega to, jer mi njega volimo i mi smo to upoznali, kod njega to nema, ko tebe nešto nije uredno. I gledajte kako oni reaguju. Ide sad odmah, Allahov poslanik će mu glavu sjećati. Odmah, da to rešimo. Svatate, zbog čega? Zato što je njih odgojio Resul sallallahu alaihi wa sallam sa zdravim akidetom i kod njih kad je pitanje din i vjera, uzdizanje vjere tu nema razmišljanja. Tu nije bilo dvojbe. Zašto? Zato što je to zalikar kitabu na rebe fi. Ovo je knjiga u koju nema sunje i to je poznata stvar, to je poznata stvar kad čovjek skuta akidu da se ova vjera mora štititi, braniti i u nju pozivati. Svatate? A pa ne, učiš se, uvjerim da se sakriš negdje. U nekakvom. Ne znam, nijak se, podrum, e? nije značan. Zato taj tebi, zato taj tebi, ako je ispravan, i ako je ispravan ovaj afide, ovaj od, iz, tvog, iz tvojih prsa mora proizvest šta? rada islam. Jer je afida ili čuna sam rođemata. Taj afide, u sulu div, To je dijelo srca. Znači, naša akidet je stvar srca. I oni, a šta, zašto srce? Zato što je srce komadant. Dobro slušajte što je govorio. Znači, u solu din i naša akidet je srca. Vjerovanje u Allaha. Ga tebi rukama vjerovanje u Allaha. Ne, to je stvar srca. U je jekina i objeđenja. Vjerovanje u poslanike, u meleke, u sudnji danu, kada? To je stvar srca. E, sad idemo na manifestaciju. Sad, ako ovaj komadant, ako je shvatio ove stvari u svom din, on naređuje kome? Svojoj vojsti da radi. A ovo potvrđuje hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U dijelu, kaže, ima jedan komad, organ koji ako je zdrav, zdravo je čitavo tijelo. Malo ćemo reći, u sunu din je stvar srca. Znači, teuhi i afida je ovdje. E sad, ako je on zdrav, a poslanik se svojim kažem opisuje, ako je zdravo srce, ono naređuje. Kao pomadan tvoje vojci. I zašto tvoje srce, ako je zdravo, zašto nije na naredilo rukama da uzimaju abdest? Zašto nije na naredilo glavi da pane na težnu? Zašto jeziku nije na naredilo da govori istinu? Zato što sa tim u puru dinu nešto nije u redu. Jer da si, da si zdravo prihvatio ono što gospodar naređuje, da si zdravo prihvatio taj akidet i taj vidi vjeru, nema to ko će te šta sto puta skrenuti. Jer ti to dobio milošću svoga gospodara, on te uputio da shvatiš tu ahidu. A uputio te zato što si bio iskren, htio si to. Ti si dao sve do tebe i onda te gospodar upućuje. A kad ti nećeš, nećete ti gospodar uputiti. Za tvoje stanje krivi sebe, a ne Allaha te bar kretala. Svatate? Zato je taj akidet, akidet osnova islama. Na njemu se i na ovaj akidet, kad je on zdrav, kad je zdrav taj din, kad si zdravo primati u vjeru, onda na nju ide šta šerijat. Znači, ovo je temelj. U sulu din je temelj akideta. Kad je on savuren, kad je sve tu stvarilo, onda je nemoguće da nećeš uvijek materi praviti kuću dalje. Nećeš samo ostaviti teme. Onda uvod. Onda će ti svako reći, pa čovječe, praviš kuću. Uradim se danas, misliš na ratu veću. Meni je ovo dovoljno. Jel me razumijete, braće? Meni je dovoljno tebe. Onda će mu svako reći, ti, jel se praviš budala, ili si luvod 100%. Uložio si pare, ulaži, a sam sebe šta? Lažiš. I on će se popet, onda će kisni, kisni, kisni, vjetar će ga odneti. I nema o to u sulu dina ništa. Nego u sulu din, taj akide sa tim vjerovanjem i imanom koji je neodvojili dio šta. Na njega ide sad šta? Šarijat. Na njemu idu šta? Manifestacije vanjskog dijela tvojih organa. Ruku, nogu, glave, jezika. Sad manifestiraš, govoriš ono što je. I to je šerijat na ovom, na ovom akidetu, na ovom temelju. Ti polako sad gradiš. Neko sebi napravi veću kursu.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 Koga Allah te bareke vetala uputi, nema toga ko će ga s toga puta skrenuti, a koga on te bareke vetala ostavi u zavodi, ti mimo njega nećeš naći nikoga da ga napravi put iz zemlje. Zatim najispravniji govori govor naših stvoritelja Allah te bareke vetala, najbolja je uputa Allahova poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Najbolji stvari po vjeru su novotarije, svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda voli vatru. Poštovani džemate, salamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Ja sam htio Allahom te bar pitala pomoć da mi krenemo sa jednom knjigom i uz Allahu dobrotu i pomoć i dozvolu da završimo tu knjigu, a knjiga se zove Suština svjedočenja da nema Boga osim Allah i da je Muhammed Allahov poslanik, njegov poslanik. Knjiga je čisto akidetska knjiga, Jer da mi nismo ovdje da bi nekog prozivali, da bi nekog ovo ili ono, nego da naučimo. I vidjet ćete, išala u tela kad prođemo ovu knjigu. Onda će puno jasnije stvari biti, ja neću reći da, da nisu nam nisad jasne, ali će stvari puno biti jasnije. Da ćete tvoj terhi, i ovo sad što sad govorimo, samo je jedan kratak uvod u, u ovu knjigu, koju možda nećemo početi na čas. Ali moramo dati jedan uvod o stanju kojem smo sad, zašto ćemo ovu knjigu čitati, zašto ćemo je tumačiti? Zato što čovjeku prvo, prvo, da bi znao zašto klanja, mora znati kome klanja, kome se robuje. Da je u svom din, a to su temelji vjeri, kod sebe da svijesti. Kad klanjaš, da znaš kome klanjaš. I jer kad čovjek, a sad je Allah, apostolika, sallallahu alaihi sallam, oni, braćo moja, kod njih nije bilo šutnje rasprave. Nije bilo raspravljena. Znate zbog čega? Upravo što su oni odgojeni od strane Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, na čemu? Na osuru dinu, na zdravom temelju. Kad kažeš, a šta je osuru din? Vjerovanje u Allaha, u meleke, u poslanike, u sudnji dan, u knjige, i kader. I to je osuru din, osnova akide i sunata od džemata. I kad ovo, i kad ovo čovjek svari, da kažem svari, kad ovo svati dobro, onda sve što ti bude dolazilo sa strane, bit će ti smiješno. Šta hoću da kažem? Čovjek, kad upozna svog gospodara i kad upozna Akinu, la ilaha ila la Muhammed Rasulullah, onda sve što ti dođe, bit će ti šta? Odmah, iz tog momenta prepoznatljivo, da li je to babil ili Svatate, braćan. Zato se vraćamo na prvog generaciju muslimana. Oni su ovaj, ovu ljubav prema dobru i mrži prema zlu. Njima nisu trebali, nije im trebalo govoriti ovog mrzi, ovog nemoj. Sa onim vidi, sa onim nemoj. Čega? Upravo zbog zdravog akideta. Jer su oni iskreno prišli u ovoj akidi i šta god se nađe na putu, on zna na to ruši akidu. Samo ga sklanja. I onda oni nisu uopšte, zato su reakcije a ashaba Allahova poslanika, salalala, bile žestoke. Kad? Kad se dar nije poslanik, salalala, pa šta kaže onaj? Budi pravedan, Mohamede. To je prvi novotar islamu. Zao se zu elahu vejtire. Pa šta rade sahabe, ono vade srbi. Svata <laughs> se vraćao. Odmah, zašto oni vade srbi? To nije grubost. Jer oni vade ono što štiti la ilaha illa Muhammed Rasulullah. Ti si na Allahovog poslanika, ti kažeš njemu da je on nepravedan. Stani malo čovječe. Kod njega to, jer mi njega volimo i mi smo to upoznali, kod njega to nema, kod tebe nešto nije uredno. I gledajte kako oni reaguju. Ide sad odmah, Allahov poslanik će mu glavu sjeća. Odmah, da to rešimo. Svatate, zbog čega? Zato što je njih odgojio Resul sallallahu alaihi ve sellem sa zdravim akidetom i kod njih kad je u pitanju din i vjera, uzdigane vjere tu nema razmišljanja. Tu nije bilo dvojbe. Zašto? Zato što je to zalikar kitabu na rebe fi. Ovo je knjiga u kojoj nema sunje. I to je poznata stvar. To je poznata stvar. Kad čovjek skuta akidu, da se ova vjera mora štititi, braniti i u nju pozivati. Svatate, a ne, učiš ovu vjeru, da se sakriš negdje. U nekakvom, ne znam nijak, podrubat. nije značan. Zato taj tebi, zato taj tebi, ako je ispravan, i ako je ispravan ovaj, ovaj akide, od, iz, tvog, iz tvojih prsa mora proizvest šta rada islam. Jer je akida ili čunata vrođemata, taj akide u sulu div, To je dijelo srca. Znači, naš akidet je stvar srca. I oni, a šta, zašto srce? Zato što je srce komadant. Dobro slušajte što je govorio. Znači, u surudin i naš akidet je srca. Vjerovanje vola. Ga tebi rukama vjerovanje vola. Ne, to je stvar srca. U tvog jekina i objeđenja. Vjerovanje u poslanike, u meleke, u sudnji dan, u kader. To je stvar srca. E, sad idemo na manifestaciju. Sad, ako ovaj komadan, ako je shvatio ove stvari u sunu din, on naređuje kome? Svojoj vojsti da radi. A ovo potvrđuje hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U dijelu, kaže, ima jedan komad, organ koji ako je zdrav, zdravo je čitavo tijelo. Malo ćemo reći, u sunu din je stvar srca. Znači, teuhid i akida je ovdje. E sad, ako je on zdrav, a postavim se svojim kažem, opisuje, ako je zdravo srce, ono naređuje. Kao pomadan tvoje vojci. I zašto tvoje srce, ako je zdravo, zašto nije naredilo rukama da uzimaju abdest? Zašto nije naredilo glavi da pane na teždu? Zašto jeziku nije naredilo da govori istinu? Zato što sa tim uru dinu nešto nije u redu je da si, da si zdravo prihvatio ono što gospodar naređuje, da si zdravo prihvatio taj akidet i taj vid i vjeru, nema to ko će te šta sto puta skrenuti. Jer ti to dobio milošću svoga gospodara, on te uputio da shvatiš tu akidu. A uputio te zato što si bio iskren, htio si to. Ti si dao sve do tebe i onda te gospodar upućuje. A kad ti nećeš, nećete ti gospodara puti. Za tvoje stanje krivi sebe, a ne Allaha te bar kvitala. Svatate? Zato je taj akidet, akidet osnova Islama. Na nju se i na ovaj akidet, kad je on zdrav, kad je zdrav taj din, kad si zdravo primati u vjeru, onda na nju ide šta šerijat. Znači, ovo je temelj Usulu din je temelj akideta. Kad je on u savuren, kad je sve tu stvareno, onda je nemoguće da nećeš uvijek materi praviti kuću dalje. Nećeš samo ostaviti temelj. Onda budu. Onda će ti svako reći, pa čovječe, praviš kuću, uradio se danas, misliš radno, neću. Meni je ovo dovoljno. Jel me razumijete, braće? Meni je dovoljno temelj. Onda će mu svako reći, ti, jel se praviš budala, ili si lud 100%. Uložio si pare, ulaži. A sam sebe šta? Lažeš. I on će se popetom da će kisni, kisni, kisni, vjetovi će ga odneti. I nema o to u sulu dina ništa. Nego u sulu din, taj akide sa tim vjerovanjem i imanom koji je neodvojili dio šta. Na njega ide sad šta? Šarijet. Na njemu idu šta? Manifestacije vanjskog dijela tvojih organa. Ruku, nogu, glave, jezika sad manifestiraš, govoriš ono što je.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 Koga Allah te bareke ve uputi, nema toga ko će ga s toga puta skrenuti, a koga on te bareke ve ostavi u zavodi, ti mimo njega nećeš naći nikoga da ga napravi put iz Adel. Zatim najstraniji govori govor naših stvortelja Allah te bareke ve ta'ala. Najbolja je uputa Allahova poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Najgore stvari po vjeru su novotarije, svaka novotarija je zavoda, svaka zavoda voli vatru. Poštovani džemate, salamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Ja sam htio Allahom te baraka ta'ala pomoć da mi krenemo sa jednom knjigom i uz Allahu dobrotu i pomoć i dozvolu da završimo tu knjigu, a knjiga se zove Suština svjedočenja da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, njegov poslanik. Knjiga je čisto akidetska knjiga Jedna mi nismo ovdje da bi nekog prozivali, da bi nekog ovo ili ono, nego da naučimo. I vidjet ćete, išala u tela kad prođemo ovu knjigu. Onda će puno jasnije stvari biti, ja neću reći da, da nisu nam nisad jasne, ali će stvari puno biti jasnije. Da ćete tvoj tevhi, i ovo sad što sad govorimo, samo je jedan kratak uvod u, u ovu knjigu, koju možda nećemo početi na čas. Ali moramo dati jedan uvod o stanju kojem smo sad, zašto ćemo ovu knjigu čitati, zašto ćemo je tumačiti? Zato što čovjeku prvo, prvo, da bi znao zašto klanja, mora znati kome klanja. Kome se robuje? Da je u svomu din, a to su temelji vjeri, kod sebe da svijesti. Kad klanjaš, da znaš kome klanjaš. I jer kad čovjek, a sad je Allah, apostolika, sallallahu alaihi sallam, oni, vraćaju moja, kod njih nije bilo šutnje rasprave. Nije bilo rasprave, znate zbog čega? Upravo što su oni odgojeni od strane Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, na čemu? Na osuru dinu, na zdravom temelju. Kad kažeš, a šta je osuru din? Vjerovanje u Allaha, u meleke, u poslanike, u sudnji dan, u knjige, u kader. I to je osuru din, osnova akidija, sunata od džemata. I kad ovo, i kad ovo čovjek svari, da kažem svari, kad ovo shvati dobro, onda sve što ti bude dolazilo sa strane, bit će ti smiješno. Šta hoću da kažem? Čovjek, kad upozna svog gospodara i kad upozna akidu, la ilaha ila la muhammed rasulullah, onda sve što ti dođe, bit će ti šta? Odmah, iz tog momenta prepoznatljivo, da li je to badilo ili Svatate, braće? Zato se vraćamo na prvog generaciju muslimana. Oni su ovaj, ovu ljubav prema dobru i mržu prema zlu, njima nisu trebali, nije im trebalo govoriti ovog mrzi, ovog nemoj. Sa onim vidi, sa onim nemoj. Čega? Upravo zbog zdravog akideta. Jer su oni iskreno prišli u ovoj akidi i šta god se nađe na putu, on zna na to ruši akidu. Samo ga slanja. I onda oni nisu uopšte, zato su reakcije a ashaba Allahova poslanika salalala bile žestoke. Kad? Kad se darne poslanik salalala i salalala. Pa šta kaže onaj? Budi pravedan, Mohamede. To je prvi novom taru islamu. Zao se zu elahu vejtire. Pa šta rade sahabi? Ono vade srdu. Svata <laughs> je se vraćao. Odmah, zašto oni vade srdu? To nije grubost. Jer oni vade ono što štiti la ilaha illa Muhammed Rasulullah. Ti si napao Allahovog poslanika, ti kažeš njemu da je on nepravedan. Stani malo čovječe. Ko njega to, jer mi njega volimo i mi smo to upoznali, ko njega to nema, ko tebe nešto nije uredio. I gledajte kako oni reaguju. Ide sad odmah, Allaho poslanik će nam glavu sjećati. Odmah, da to rešimo. Svatate, zbog čega? Zato što je njih odgojio Resul sallallahu alaihi veselem sa zdravima akidetom i kod njih kad je pitanju din i vjera, utjecanje vjere tu nema razmišljanja. Tu nije bilo dvojbe. Zašto? Zato što je to zalikar kitabu na rebe fi. Ovo je knjiga u koju nema sunje i to je poznata stvar. To je poznata stvar kad čovjek skuta akidu da se ova vjera mora štititi, braniti i u nju pozivati. Svatate, a ne, učiš se u vjeri, se sakriš negdje. U nekakvom, ne znam, nijak se, podrumu, nije znači. Zato taj tebi, zato taj tebi, ako je ispravan, i ako je ispravan ovaj, ovaj akide, od, iz, tvojeg, iz tvojih prsa mora proizvest šta rada islam. Jer je akida ili čuna sam rođemata. Taj akide u sulu din, To je dijelo srca. Znači, naša akidet je stvar srca. I oni, a šta, zašto srce? Zato što je srce komadant. Dobro slušajte što je govorio. Znači, u surudbin i naša akide je srca. Vjerovanje vola. Mogu ja tebi rukama vjerovanje vola. Ne, to je stvar srca. U tvog jekina i objeđenja. Vjerovanje u poslanike, u meleke, u sudnji dan, u kader. To je stvar srca. E, sad idemo na manifestaciju. Sad, ako ovaj komadant, ako je shvatio ove stvari u sunu din, on naređuje kome? Svojoj vojsti da radi. A ovo potvrđuje hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U tijelu, kaže, ima jedan komad organ koji ako je zdrav, zdravo je čitavo tijelo. Malo ćemo reći, u sunu din je stvar srca. Znači, teuhi i akida je ovdje. E sad, ako je on zdrav, a poslanik se to kaže, opisuje, ako je zdravo srce, ono naređuje. Kao komadan tvoje vojsci. I zašto tvoje srce, ako je zdravo, zašto nije naredilo rukama da uzimaju abdest? Zašto nije naredilo glavi da pane na težnu? Zašto jeziku nije naredilo da govori istinu? Zato što sa tim urudinom nešto nije u redu. Jer da si, da si zdravo prihvatio ono što gospodar naređuje, da si zdravo prihvatio taj akide i taj vid i vjeru, nema to ko će te šta sto puta skrenuti. Jer ti to dobio milošću svoga gospodara, on te uputio da shvatiš tu akidu. A uputio te zato što si bio iskren, htio si to. Ti si dao sve do tebe i onda te gospodar upućuje. A kad ti nećeš, nećete ti gospodara puti. Za tvoje stanje krivi sebe, a ne Allaha te barke i tala. Svatate. Zato je ta akide, akide osnova islama. Na njemu se i na ovaj akide, kad je on zdrav, kad je zdrav taj din, kad si zdravo primati u vjeru, onda na nju ide šta šerijat. Znači, ovo je temelj Usulu din je temelja pideta. Kad je on sav ured, kad je sve tu stvarano, onda je nemoguće da nećeš uvijek materiju praviti kuću dalje. Nećeš samo ostaviti temelj. Onda je Onda će ti svako reći, pa čovječe, praviš kuću. Uradim se danas, misliš ratno veću. Meni je ovo dovoljno. Jel me razumijete, vraća? Meni je dovoljno tebe. Onda će mu svako reći, ti, jel se praviš budala, ili si lud 100%. Uložio si pare, ulaži. A sam sebe šta? Lažiš. I on će se popetom da će kisnit, kisnit, kisnit, vjetar će ga odnijet. I nema o tom u sulu dina ništa. Nego u sulu din, taj akide sa tim vjerovanjem i imanom koji je neodvojili dio šta. Na njega ide šta? šta? Šarijat. Na njemu idu šta? Manifestacije vanjskog dijela tvojih organa. Ruku, nogu, glave, jezika. Sad manifestiraš, govoriš ono što je. I to je šerijat na ovom, na ovom akidetu, na ovom temelju. Ti polako sad gradiš. Neko sebi napravi veću kućicu.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 Zatim najstraniji govori govor naših stvortelja Allaha te bareke ve ta'ala, najbolja je uputa Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Najbolje stvari po vjeru su novotarije, svaka novotarija je zabuda, svaka zabuda volio vatru. Poštovani džemate, salamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Ja sam htio Allahom te bar bitala pomoć da mi krenemo sa jednom knjigom i uz Allahu dobrotu i pomoć i dozvolu da završimo tu knjigu, a knjiga se zove Suština svjedočenja da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik, njegov poslanik. Knjiga je čisto akidetska knjiga Jer da mi nismo ovdje da bi nekog prozivali, da bi nekog ovo ili ono, nego da naučimo. I vidjet ćete, išala u tela kad prođemo ovu knjigu. Onda će puno jasnije stvari biti, ja neću reći da, da nisu nam nisad jasne, ali će stvari puno biti jasnije. Da ćete tvoj terhi, i ovo sad što sad govorimo, samo je jedan kratak uvod u, u ovu knjigu, koju možda nećemo početi na čas. Ali moramo dati jedan uvod o stanju koje smo sad, zašto ćemo ovu knjigu čitat, zašto ćemo je tumačit? Zato što čovjeku prvo, prvo, da bi znao zašto klanja, mora znati kome klanja. Kome se robuje? Taj u svomu din, a to su temelji vjeri, kod sebe da svijesti. Kad klanjaš, da znaš kome klanjaš. I, jer kad čovjek, a sad je Allah, apostolika, sallallahu alaihi sallam, Oni, braćo moja, kod njih nije bilo šuplje rasprave. Nije bilo rasprave, Znate zbog čega? Upravo što su oni odgojeni od strane Allahu poslanika, sallallahu alaihi sallam, na čemu? Na osuru dinu, na zdravom temelju. Kad kažeš, a šta je osuru din? Vjerovanje u Allaha, u meleke, u poslanike, u sudnji dan, u knjige, u kader. I to je osuru din, osnova akide, i sunata od džemata. I kad ovo, i kad ovo čovjek svari, da kažem svari, kad ovo shvati dobro, onda sve što ti bude dolazilo sa strane, bit će ti smiješno. Šta hoću da kažem? Čovjek, kad upozna svog gospodara i kad upozna akidu, la ilaha ila la muhammed rasulullah, onda sve što ti dođe, bit će ti šta? Odmah, iz tog momenta prepoznatljivo, da li je to babi ili nije. Svatate, braćan? Zato se vraćamo na prvu generaciju muslimana. Oni su ovaj, ovu ljubav prema dobru i mržu prema zlu. Nima nisu trebali, nije im trebalo govoriti ovog mrzi, ovog nemoj. Sa onim idi, sa onim nemoj. Čega? Upravo zbog zdravog akideta. Jer su oni iskreno prišli u ovoj akidi i šta god se nađe na putu, on zna da to ruši akidu. Samo ga sklanja. I onda oni nisu uopšte, zato su reakcije, Ashaba Allahova poslanika, salalala, bile žestoke. Kad? Kad se darne poslanik, salalala, i sebe. Pa šta kaže onaj? Budi pravedan, Muhammed. To je prvi novom taru islamu. Zao se zu Elohove istine. Pa šta rade sahabe, ono vade srdu. <laughs> Svata se vraća. Onda zašto oni vade srdu? To nije grubost. Jer oni vade ono što štiti la ilaha ila Muhammed Rasulullah. Ti si napao ovog poslanika, ti kažeš njemu da je on nepravedan. Stani malo čovječe. Ko njega to, jer mi njega volimo i mi smo to upoznali, ko njega to nema, ko tebe nešto nije uredio. I gledajte kako oni reaguju. Ide sad odmah, ali ovo poslanik će nam glavu sjećati. Odmah, da to rešimo. Svatate, zbog čega? Zato što je njih odgojio Resul sallallahu alaihi wa sallam sa zdravim akidetom i kod njih kad je u pitanju din i vjera, uzdizanje vjere, tu nema razmišljanja. Tu nije bilo dvojbe. Zašto? Zato što je to zalikar kitabu na rebe fi. Ovo je knjiga u koju nema sunje i to je poznata stvar, to je poznata stvar kad čovjek skuta akidu, da se ova vjera mora štititi, braniti i u nju pozivati. Svatate, a ne, učiš ovu vjeru, onda se sakriš negdje u nekakvom ne znam nijakvim podrumu, nije vraćan. Zato taj tevhid, zato taj tevhid, ako je ispravan, i ako je ispravan ovaj, ovaj akide, od iz, tvoj, iz tvojih prsa mora proizvest šta? rada za islam. Jer je akida ili čunata vrđemata, taj akide u sulu din, to je dijelo srca. Znači, naša akidet je stvar srca. I oni, a šta, zašto srce? Zato što je srce komadant. Dobro slušajte što je govorio. Znači, u surudbin i naša akidet imamo srca. Vjerovanje u Allaha. Ga tebi rukama vjerovanje u Allaha. Ne, to je stvar srca. U tvog jekina i objeđenja. Vjerovanje u poslanike, u meleke, u sudnji dan, kada To je stvar srca. E, sad idemo na manifestaciju. Sad, ako ovaj komadant, ako je shvatio ove stvari u svom din, on naređuje kome? Svojoj vojsci da radi. A ovo potvrđuje hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U dijelu, kaže, ima jedan komad, organ koji ako je zdrav, zdravo je čitavo tijelo. Malo ćemo reći, u sunu din je stvar srca. Znači, teuhi i je ovde. E sad, ako je on zdrav, A poslanik se svojim kaže, opisuje. Ako je zdravo srce, ono naređuje. Kao pomadan tvoje vojsci. I zašto tvoje srce, ako je zdravo, zašto nije naredilo rukama da uzimaju abdest? Zašto nije naredilo glavi da pane na teždu? Zašto jeziku nije naredilo da govori istinu? Zato što sa tim u puru dinu nešto nije u redu. Jer da si da si zdravo prihvatio ono što gospodar naređuje, da si zdravo prihvatio taj akidet i taj vidi vjeru, nema to ko će te šta sto puta skrenuti. Jer ti to dobio milošću svoga gospodara, on te uputio da shvatiš tu akidu. A uputio te zato što si bio iskren, htio si to. Ti si dao sve do tebe i onda te gospodar upućuje. A kad ti nećeš, nećete ti gospodar uputiti. Za tvoje stanje krivi sebe, a ne Allaha te bar kvitala. Svatate? Zato je taj akidet, akidet osnova islama. Na nju se i na ovaj akidet, kad je on zdrav, kad je zdrav taj din, kad si zdravo primati u vjeru, onda na nju ide šta šerijat. Znači, ovo je temelj. U sulu din je temelj akideta. Kad je on savuren, kad je sve tu stvarilo, onda je nemoguće da nećeš uvijek malo staviti kuću dalje. Nećeš samo ostaviti temelj. Onda budu. Onda će ti svako reći, pa čovječe, praviš kuću, uradio se danas, misliš radno, <laughs> neću. Meni je ovo dovoljno. Jel me razumijete, braće? Meni je dovoljan temelj. Onda će mu svako reći, ti, jel se praviš budala, ili si lud 100%. Uložio si pare, ulaži, a sam sebe šta? Lažiš. I on će se popet, onda će kisni, kisni, kisni, vjetovi će ga odneti. I nema od u usulu dina ništa. Nego u usulu din, taj akide sa tim vjerovanjem i imanom koji je neodvojili dio šta. Na njega ide sad šta? Šarijat. Na njemu idu šta? Manifestacije vanjskog dijela tvojih organa. Ruku, nogu, glave, jezika. Sad manifestiraš. Govoriš ono što je. I to je šerijat na ovom, na ovom akidetu, na ovom temelju. Ti polako sad gradiš. Neko sebi napravi veću kuću,